29. Lem'a 6. Bab La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim hakkındadır. Haşiye çok risalelerde beyan etmişiz ki, insanın fıtratında hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir fakr bulunmakla beraber, hadsiz adası ve nihayetsiz metalibi vardır. İnsan bu acz, bu fakırdan fıtraten bir kadir, bir rahime ilticaya muhtaçtır.'' Nasıl ki hasbunallahu ve nimel vekil birinci cümlesini aczine merhem ve bütün adasına karşı bir melceye gösterir. Ve nimel vekil cümlesi de fakrına deva ve bütün metalibine bir vesileyi gösterdiği gibi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dahi başka bir surette aynen hasbunallah gibi az ve fakr beşerinin ilacı ve la havle kelimesi adasına karşı noktayı istinadı kendi kuvvetinden teberri etmekle, kuvve-i ilahiyeye iltica ve la kuvvete kelimesiyle metalibine, hacatına, vesile-i mutlak tevekkül ile kudret-i ilahiyeye itimattır. Bu la havle ve la kuvvete cümlesinin pek çok meratibini kendimde tecrübeyle hissetmiştim. O mertebeleri birer birer kısa kelimelerle işaretler koymuşum. O işaretler vasıtasıyla o meratipleri mülahaza ediyorum. Bu bapta kısmen o mertebeleri remzeden kelimeler aynen zikredilecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey ilahım ve seyyidim ve malikim. Fakrım nihayetsizdir. Hacatım ve metalibim hat ve hesaba gelmez. Benim elim kısa. Matlaplarımın en edinasına yetişmez. Havla kuvvet ancak senindir. Ey Rabb'rahimim ve ey halık Kerim'im, ey Hasib, ey Vekil, ey Kafi. İlahi ihtiyarım zayıf bir kıl gibi, emellerin ise hesaba gelmez. Hiçbir zaman onlardan müstahni kalamayacağım şeylere ulaşmaktan ise her zaman acizim. Havl ve kuvvet ancak senindir. Ey gani, ey kerim, ey kefil, ey hasib, ey kafi. Ey ilahım ve seyyidim ve malikim benim iktidarım bir zayıf zerre gibidir. Düşmanlar, illetler, evhamlar, korkular, elemler, hastalıklar, zulmetler, dalaletler ve uzun seferler ise hesaba gelmez. Bütün bunlardan beni kurtaracak havl ve onlara mukabele edecek kuvvet ancak senindir. Ey kavi, ey kadir, ey karib, ey mücib, ey hafiz, ey vekil. İlahi, tıpkı emsalim gibi benim de hayatım çabuk söner bir şuleciktir. Emellerin ise hesaba gelmez. Bütün bunların talebinden benim müstani kılacak haul ve onların tahsiline yetecek kuvvet ancak senin haul ve kuvvetindir. Ey hayy kayyum, ey hasibi kafi, ey vekili vafi. İlahi tıpkı akranım gibi benim ömrüm de tükenip gidecek bir dakikadan ibarettir. Maksat ve matlaplarım ise hak ve hesaba gelmez. Onlara karşı havl ve onlara yetecek kuvvet ancak senin hal ve kuvvetindir. Ey ezeli ve ebedi, ey hasibi kafi, ey vekili vafi. İlahi, şuurun sönüp giden bir lemacıktır. Senin envar marifetinin muhafazası ve zulmet ve dalaletlerden muhafaza için bana lazım olan şey ise hat ve hesaba gelmeyecek kadar çoktur.'' o zulmet ve dalaletlerden muhafaza edecek havl ve o hidayet ve envara beni eriştirecek kuvvet ancak senin havl ve kuvvetindir. Ey alim, ey habir, ey hasip, ey kafi, ey hafiz, ey vekil. İlahi nefsim sabırsızdır. Kalbim feryat eder durur. Sabrım zayıf, cismim nahif, bedenim alil ve zelildir. Bana mukabil üzerimdeki maddi ve manevi yükler ağır, hem pek ağırdır bütün bu yüklerin ağırlığından beni halas edecek hav ve onların hamline beni muktedir kılacak kuvvet ancak senin havl ve kuvvetindir. Ey Rabb Rahim'im ve ey Halık Kerim'im, ey Hasib, ey Kafi, ey Vekil, ey Vafi. İlahi, zaman denen ve süratle akan azim bir selden benim nasibim, çabuk akıp giden bir andan ibarettir.'' Mekandan nasibim ise ancak bir tabir kadardır. Bununla beraber sair bütün mekanlarla ve zamanlarla benim alakam var. İşte o alakadan havl ve bütün o zaman ve mekanlardakine beni ihsan edecek kuvvet ancak senin havl ve kuvvetindir. Ey bütün kevn ve mekanların Rabbi, ey bütün asırların ve zamanların Rabbi, ey hasib-i kafi, ey kefil-i vafi, İlahi, aczim nihayetsiz, zaafım hassizdir. Bana elem veren düşmanların ve beni korkutan ve tehdit eden belalar ve afetler ise hassizdir. Onların hücumlarına karşı noktayı istinat olacak hal ve onları def edecek kuvvet ancak senin hal ve kuvvetindir. Ey kavi, ey kadir, ey karib, ey rakib, ey kefil, ey vekil, ey hafiz, ey kafi. İlahi fakrım hassiz, ihtiyacım nihayetsizdir. Hacet ve metalibim ve vazifelerim ise hesaba gelmez. Onlara karşı koyacak havl ve onları kaza edecek kuvvet ancak senin havl ve kuvvetindir. Ey gani, ey kerim, ey muhni, ey rahim. İlahi kendi havl ve kuvvetimden teberri edip senin havl ve kuvvetine sığındım. Beni kendi havl ve kuvvetime terk etme ya Rabbi. Benim aczime ve zaafıma ve fakrıma ve ihtiyacatıma merhamet et. Göğsüm daraldı, ömrüm gitti, sabrım bitti, fikrim uçup gitti. İçimi de, dışımı da sen bilirsin. Bana fayda ve zarar verecek şeylerin maliki sensin. Üzüntümü surura, güçlüklerimi kolaylığa çevirmeye kadir olan da sensin. Bütün sıkıntılarımı gider, benim ve kardeşlerimin bütün güçlüklerini kolaylaştır.'' ilahi, sevk edilmekte olduğun istikbale ve korkularına noktayı istihlat olacak havl ve alakadar olduğun maziye ve lezzetlerine karşı kuvvet ancak senin havl ve kuvvetindir ey ezeli ve ebedi ilahi. Korktuğum ve kurtulamadığım zevale karşı noktayı istinadım olacak hal ve hayatımdan kaybolup giden ve beni tuhaf süre sevk eden şeyleri bana tekrar verecek kuvvet ancak senin hal ve kuvvetindir. Ey sermedi, ey baki, ilahi. Adem zulmetinden hal ve vücut nuru için kuvvet ancak senin hal ve kuvvetindir. Ey mucit, ey mevcut, ey kadim. İlahi, hayatla beraber gelen zararlardan beni kurtaracak hal ve hayatın lazımı olan süruru celbedecek kuvvet ancak senin hal ve kuvvetindir. Ey müdebbir, ey hakim ilahi, zinşurlara hücum eden elemlerden koruyacak havl ve his sahiplerinin matlubu olan lezzetlere eriştirecek kuvvet ancak senin havl ve kuvvetindir. Ey mürebbi, ey kerim, ilahi, akıl sahiplerine arız olan kötülüklerden koruyacak havl ve himmet sahiplerini tezyin eden mehasine eriştirecek kuvvet ancak senin hal ve kuvvetindir. Ey Muhsin, ey Kerim ilahi. Ehli isyana gelen nikmetlere karşı havl ve ehli taata erişen nimetler için kuvvet ancak senin havl ve kuvvetindir. Ey gafur, ey mün'im, ilahi. Hüzünlere karşı noktayı istinat ancak senin havlin. Feraha eriştirecek kuvvet ancak senin kuvvetindir. Çünkü güldüren de sensin, ağlatan da. Ey Cemil, ey Celil, ilahi Hastalıklara karşı noktayı istinat senin havlin. Afiyeti veren kuvvet ancak senin kuvvetindir. Ey şafi, ey muafi. İlahi, elemlere karşı noktayı istinat ancak senin havlin. Emeller için vesile-i usul ancak senin kuvvetindir. Ey münci, ey muhis, ilahi. Zulmetlere karşı noktayı istinat senin havlin. Nuru ihsan eden ise ancak senin kuvvetindir. Ey nur, ey hadi ilahi. Şerden mutlak kurtuluş senin havlinle. Hayırların aslına erişmek ancak senin kuvvetinledir. Ey bütün hayır elinde bulunan zat. Ey gücü her şeye yeten kadir. Ey kullarını her haliyle gören basir. Ey mahlukatının bütün ihtiyaçlarından haberdar olan habir. İlahi senin ismetinden başka masiyetten koruyacak havl senin tevfikinden başka taate muvaffak edecek kuvvet yoktur. Ey muvaffık, ey muin. ilahi. hem cinsim olan insan nev'iyle pek şiddet alakam var. Halbuki her nefis ölümü tadıcıdır. Ayeti beni tehdit eder ve nev'ime ve cinsime müteallik bütün emellerimi söndürür ve nevi insanın ölümünü bana haykırır. Bu mevt ve bu feryattan meş'ek eden bu hüznü elime karşı noktayı istinadın ancak senin havlindir. Ve zeval bulanların kalp ve ruhumdaki yerini tesellisiyle dolduracak ancak senin kuvvetindir. Çünkü her şeye kafi olan ve hiçbir şey onun yerini tutamayan sensin. ilahi. evim ve menzilim olan dünya ile alakam pek şiddetlidir. Halbuki onun üzerindeki herkes fanidir. Baki kalan ise celal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatıdır ayeti. Benim şu evimin harap olacağını ve bu yıkılmaya mahkum evin sakinleri olan mahbublarının zeval bulacağını ilan ediyor. İşte bu feci musibete ve göçüp giden ahbabımın firaklarına karşı nokta istinad ancak senin havlindir. Ve bu musibet ve firaklara karşı beni teselli edecek ve bütün onların yerini tutacak olan ancak senin kuvvetindir. Ey tecelliyat rahmetinden bir tek cilve benden ayrılan her şeyin yerini tutan zat. ilahi mahiyetimin camiyeti ve bana inam ettiğin cihazatımın kesreti itibarıyla pek çok alakalarım haşiye bu la havle ve la kuvveteye dair mertebelerde hakikatlarına yalnız işaretler edildi bürhanlar, deliller zikredilmedi. Çünkü geçmiş batlarda zikredilen yüzer, belki binler vahdaniyet bürhanları ve rububiyet delilleri umumiyetle la havle ve la kuvvetenin hakikatlarına delillerdir. Onun için ayrı ayrı deliller zikredilmedi. Ve kainata ve bütün envaına uzanan şiddetli ihtiyaçlarım var. Halbuki onun zatından başka her şey yok olup gidicidir. Hüküm ona aittir. Siz de ona döndürüleceksiniz. Ayeti beni tehdit eder ve mevcudatın pek çoğuyla olan alakamı keser ve her bir alakanın kesilmesiyle ruhumda bir yara ve manevi bir elem tevellüt eder. İşte bu nihayetsiz yaralara karşı noktayı istinat ancak senin havlin, onları tedavi edecek ise ancak senin kuvvetindir. Ey her şeye kafi gelen ve bütün eşya bir tek şey için onun teveccüh rahmetinin yerini tutamayan zat, ey bir kimse için var olduğunda, o kimse için her şey var olan ve bir kimse için var olmayışının yerini bütün eşya tutamayan zat, ilahi, cismani şahsiyetime benim çok şiddetli alakam ve iptila ve meftuniyetim var. Öyle ki zahiri nazarımda cismim güya bütün amal ve metalibimin tavanına uzanan ve onları ayakta tutan bir direktir. Bende şiddetli bir aşkı beka var. Halbuki cismin demirden veya taştan değil ki fil cümle devam edebilsin. Belki cismin her an dağılmak üzere bulunan et ve kan ve kemikten yapılmıştır. Hayatım dahi cismin gibi her iki taraftan tahkik edilmiştir. Ve yakın bir zamanda mevtin hatemiyle mühürlenecektir. Bana gelince ihtiyarlıktan saçım tutuşmuş, Hastalıktan sırtım ve göğsüm darbelenmiştir. Bu hal bana meşakkat, sıkıntı, ızdırap, elem ve hüzün veriyor. Bu feci vaziyet karşısında noktayı istinat ancak senin havlindir. Bana hüzün veren şeylere karşı beni teselli edecek ve kaybettiklerimi telafi edecek ve elimden gidenlerin yerini tutacak ancak senin kuvvetindir. Ey baki olan Rabbim! Ey onun baki esmasından bir isme yapışan herkes, onun beka ve ipkasıyla beka bulan baki ilahi. Ben de bütün zihayatlar, kendisinden kaçış olmayan mevt ve zevalden şiddetli bir havf ile korkuyoruz. Ve benim devamı olmayan hayat ve ömre karşı şiddetli bir muhabbetim var. Halbuki ecellerle, bizim cisimlerimize hücum eden mevkin sürati ne bende ne de bir başkasında dünyevi emellerden hiçbir emel bırakmaksızın hepsini kesip atıyor ve hiçbir lezzet bırakmaksızın hepsini tahrip ediyor. Bu feci belaya karşı noktayı istinad ancak senin haul ve buna karşı bizi teselli edecek ancak senin kuvvetindir. Ey Halık-ı ve Hayat! Ey hayat-ı sermediye sahibi olan zat, ey kendisine temessük ve teveccüh edenlerin ve kendisini tanıyan ve sevenlerin hayatını idame eden ve ölümü onlar için teceddüdü hayat ve tebdili mekan hükmüne getiren zat, işte o zaman haberiniz olsun ki Allah'ın dostları için ne bir korku vardır ne de onlar mahzun olacaklardır. Sırrıyla ölüm ne bir hüzün ne de elem sebebi olur. İlahi, nev'in ve cinsin itibariyle alakalarım ve gökleri ve yeri kuşatan teellümat ve temenniyatım var. Fakat hiçbir surette emrimi ne göklere ne de yere dinletecek ve emellerimi o cilimlere bildirecek bir kuvvetim olmadığı gibi bu iptila ve alakaya karşı bir nokta istinadım da yok. Bütün bunlara yetecek ancak senin havl ve kuvvetin var.'' Ey göklerin ve yerin Rabbi ve ey gökleri ve yeri salih kullarına teskir eden Zat-ı Zülcelal ilahi benim ve bütün akıl sahiplerinin geçmiş ve gelecek zamanlarla alakalarımız var. Halbuki biz daracık bir zaman hazırda mahpusuz. Mazi ve müstakbelden en yakınına bile elimiz yetişmez ki bizi sevindirecek bir şeyi celbedelim. Yahut bizi üzen, bir şeyi kendimizden uzaklaştıralım. Bu hal karşısında noktayı istinat ancak senin havlin ve bu halin en güzel bir hale tahviline geçecek kuvvet ancak senin kuvvetindir. Ey asırların ve zamanların Rabbi! İlahi, benim fıtratımda ve her bir ferdin fıtratında ebedül abada uzanan ebedi emeller ve sermediği matlaklar var. Çünkü fıtratımıza acip ve cami bir istidat tevdi olunmuş ve öyle bir ihtiyaç ve muhabbet verilmiş ki dünya ve içindekiler onu doyurmaz. O ihtiyaç ve o muhabbet baki cennetten başka hiçbir şeye razı olmaz. Ve o istidat saadet ebediyeden başka hiçbir şeyle tatmin olmaz. Ey dünya ve ahiretin Rabbi ve ey cennetin ve dar kararın Rabbi. Haşiye, la havle ve la Hakkı Beke'nin meratibindeki 20 mertebe başta yazılacaktı. Ahirde yazacağım diye tehir ettim. Ahire geldiğimiz vakit şimdilik taahhur etti. Çünkü izah edilse çok uzun olurdu. Kendime mahsus yalnız işaretlerle yazılsaydı az istifade edilirdi. Başka vakte taalluk